auscultu cae ripetu. Porzio dudec quin. Dum vintro mi heitas la domon per gasso. Sed nun dum autuno mi heitas per ligno. La forno trovigas en nia tac chambro. Gi bone conservas la varmon dum nocto dormeioi nun tempe ne estas heitatai. Sed baldau necessos heitado per gaso. Mitiam enxaltos la fornon en kelo. Gi heitas la aquon en doma tubaro. La tuboi provisas la chambroin per varmo la temperaturo en tiu tubaro ne estas tre alta, sed heitas la plankon. Mi povas agordi la temperaturon, ciu en la baneio, ciu en necesseio. Mi ofte controlas la temperaturon, mi volas ja spari ce costoi por gaso nai baro iam heitas per sun energio. Li havas paneloin sur sia tegmento. Sun celoi collectas la sun radiadon, cae ili productas electran curenton. Por li nun electro farigas sen paga. Li tamen investis suffice da mono, per varmo pumpilo li paras duoble. Ien vere mirinda tecnica sistemo. Usono ja estas tre grava potenzo. Gi estas la lando de capitalismo. Canado situas en Nordameriko. Gi parte similas al sia naibaro sed estas loggiata de malpli da homoi. Gi havas tre pazzan sozian sistemon. Kai estas du lingvoi, la angla kai franza. Cun ciu tagezzo de son articoloi, la reta radio funccias tutiare nur tio ebligas consumi la lingvon por ciu adepto de tiu ideo. Citio funccia sen monai rimedoi. La servo ja estu sen paga por ciui. Por tio necessas sen paga laboro, el ciui anguloi de nia planedo la cun laborantoi regule liveras la contribuaggio in pornia radio. La son articolo e consistas el texto cae son registrajo cum bildoi al donai. La lingua nivelo de son articolo ja estu tre alta, gi estu educa ni volas per tio practici la lingvon. Gi estu alloga por novae lernantoi. Cai gravas ne perdi la novain adeptoin. Regado de lingvo ja estas trezoro. Gi vivu cai crescu en nia anaro. Ni povas cunveni en niai congressoi ni povas arrangi la lingvain eventoin. La recta contacto al samideanoi vigligas la verdan parol comunumon. Ni interesigas pri multae afferoi. Ne mancas la temoi por niai discutoi. Sociai contactoi beligas la vivon passigi la tempon en verda etosso, cun ligas la membroin, cae donas contenton. Pricio mi nun la fino racontu. Nu tio ne estas tre granda problemo. La mondo ja havas tre multain racontoin. Ne ciam tre placain, set ofte amusain vi povas cun helpi en tiu serciado, por distre presenti la actual ajoin.